onos agrios kai onos hemeros. Onos agrios onon hemeron theasamenos en tini euelioe topoe proselthon e macaris den auton epitae euexiae tu somatos kai tae tes trofes apolausei. Hysteron de idon auton actho kai ton onelaten opiso hepomenon kai ropalo e paionta eipen al egoge ge uketis eudaimonisdo horogar hoti uk aneu kakon megalon ten aphthonian echeis hutos uk esti sdelota ta meta kindunon kai talai porion periginomena kerde